albarka a irin wannan lokaci muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin sun na wani jama'a na garin tsagero a ƙaramar hukumar rini jihar katsina a tarayyar najeriya inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma idan ma manta ba a jiya mun je ƙarshen suratul mujadala da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon suratul hashir a wannan sura an kira ta da suna suratul hashir saboda lafazin alhashiru ya zo a aya ta biyu a cikin wannan surai shine inda Allah ya ce huwa allazi akhrajal ladina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwalil hashiri to daga nan ne aka dauki wannan sunan wannan sura aka sa mata suratul hashiri? a sannan sunan wannan sura ya zo a hadisin da imamul bukhari ya fitar daga Sa'id ibn Jubair wanda a ce yake cewa qultul ibn abbas suratul hashri qala qul suratul nadir li'annaha nazalat fi sha'anihi a sayyid ibn jubairin ya ce na ce ma abdullahi dan abbas suratul hashari sai ya ce a'a kace ce suratul nadir kenan shi abdullahi dan abbas yana kiran wannan sura da sunan suratul nadir saboda a cikin surai Allah mai girma da dokaka ya bada labarin wasu yahudawa da ake ce ma banu nadir kamar yadda zamu gani wal hashr abinda ake nufi da al hashr shine al jala'u wa huwa al khuruj min al bilad la raja'ata ba'dahu fita daga gari fitar da ba a komowa ita ake ce ma al hashr idan mutum ya fita daga gari fita ta har abada ta ba zai dawo ba to irin wannan fitar ita ake ce ma alhashin shi ya sanya ranar alkiyama ana kiranta da wannan sunan domin duk wanda ya tafi lahira ba zai dawo duniya ba an kira wannan sunan wannan sura da sunan fita da ba dawowa domin Allah ta'ala cikin ikonsa ya ba manzan Allah galaba a kan su yahuda banin nadir manzan Allah ya kore su daga garinsu fitar da suka yi kuma har duniya ta nade ba za su dawo garin ba wannan sura madaniya ce idan an ce ma sura madaniya to ana nufin an sabkar da surar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira bayan an yi hijira daga maka an koma madina ba a lura da ina ta sabka inda bayan hijira ne kawai ta zama madaniya kamar yadda ina an ce masura makiya to ana nufin ta sabka kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya koma madina wa hiya arba'u aya wannan sura tana da ayoyi 24 tana da ayoyi 24 kamar yadda zamu gani wa mawdu'aha ar-ra'isi babban kanin labaranta babban saƙon da ke cikin wannan sura wannan sura ta zo ne ce mana bayanin cewa annan nasarar lahilin mu'minina cewa cin nasara ta Allah to tana a wurin muminai sannan Allah ta'ala shine zai tabbatar da muminai a bayan ƙasa wannan shine babban abin da sura za ta karantar da mu nasara daga wurin Allah take kuma Allah ta'ala shine wanda zai ba mu'mine masu imani nasara kuma shine wanda zai tabbatar da su a bayan ƙasa wannan shine babban abin da sura take karantarwa a bayan wannan surai za ta ba mu labarin abin da ya faru tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da waɗansu yahudawa da ake ce banin nabi da yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kore su daga garinsu suka fita suka bar garin sannan surai za ce mana bayanin wani nau'i na dukiya da ake ce ma alfai'u yadda ake samunta da kuma yadda ake raba ta wannan sura za ce mana bayanin yadda ake raba dukiyar da ake ce ma alfai'u sannan wannan sura za ta ambata mana matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirun wanda suka hijira daga makasar sai koma madina sannan za ta bayyana mana falalar sahabban manzan Allah al-Ansar, mutanen madina wanda su ne suka taimaki ainihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan hijira sannan wannan sura za ta ambata mana munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke ƙoƙarin cutar da addinin musulunci da yadda suka yi mayahudawa yahudawa alƙawarin ƙarya kuma suka zo suka zaɓa wannan alƙawarin sannan wannan sura ta yi kira ga muminai masu imani su ƙara jin tsoron allah mai girma da ɗaukaka sannan mutum ya zama mai taka tsantsan da yin nazari abubuwan da yake aikatawa don gobansa ba nan duniya ba sannan ƙarshe surar nan ta kulle da ambata mana waɗansu siffofi daga cikin siffofin ubangiji masu kyawo to wannan a taƙaice shi ne abinda ita wannan sura ta suratul hashari ta tattaro muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ta daidai kuma ya ba mu ikon fassara ta daidai sannan ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da za mu ji a cikinta na'am allah ya ce ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul Allah ya ce sabbaha lillahi sun tsarkake sunan Allah ma fi samawati duk abin da ke a cikin samai wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa sun tsarkake sunan Allah sun mai tasbihi sun tsarkake sunan Allah daga duk wani abu wanda bai cancanta a jingina shi ga Allah ba abinda ke cikin sammai su ne mala'ikun da Allah ta'ala ya halitta a cikin sammai abinda ke ƙasa kuma shi ne halittun ubangiji wanda suke rayuwa a bayan ƙasa mutane da aljannu da dabbobi domin hatta dabbobi suna ma Allah tasbihi sai dai mu ne mutane ba ma iya fahimtar yadda tasbihinsu yake na haka duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa to ya ma Allah tasbihi ya tsarkake sunan Allah ya tsarkake sunan Allah daga wata najasa ko wani datti ko wani abu wanda bai dace da Allah ba wa huwa al-aziz Allah nan da aka tsarkake shine al-aziz mabuwayi mabuwayi wanda ya gagari kowa wanda ba wanda ya iya wani abu da shi sai dai shi ke da iko akan mutane da kowa da komai sannan alhakim ma'abucin hikima ne a cikin ayyukansa a cikin abin da Allah yake duk abin da Allah ya yi za ga akwai hikima a ciki komi ne ne da Allah ya halicci ɗan adam akwai hikima ciki da Allah ya halicci aljini akwai hikima ciki da Allah ya yi aljanna akwai hikima da ya wuta akwai hikima da ya aza mana ibada akwai hikima ya ce mai azumi a ramadan akwai hikima duk abin da Allah ya yi za ga akwai hikima a ciki domin shi alhakimu ne ma'abucin hikima ne na'am sai ce هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نعم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitabi, min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husuluhum min allahi fatahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'atabiru ya ulil abasar Allah ya ce huwan lazi a harajar lazi da kafaru Allahn da duk abin da ke cikin sama yake tsarkake sunansa da abin da ke ƙasa yake tsarkake shi to wannan Allahn huwan lazi a harajar lazi da kafaru min ahalil kitabi shi ne wanda ya fitar da waɗannan waɗanda suka kafirta min ahalil kitabi a cikin ahalil kitab min diyarihim ya fitar da su daga cikin gidajensu li'awwalil hashari a kora ta farko da aka yi musu kenan akwai kora ta biyu da za a yi musu a can gaba amma wannan wanda manzon Allah ya musu ita ce kora ta farko ma zanantum an kharju. musulman da suka fitar da su daga cikin garinsu ba su zaton cewa za su iya fitar da su daga cikin garinsu ba amma Allah ya kawo musu taimako da ƙarfin ikon Allah sai ga ya sun fatattaki waɗannan yahudawa sun kore su daga cikin gidajensu wa zannu annahum mani'atuhum husuluhum su kuma yahudawan sun yi tunanin cewa abin da zai ba su kariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarfin ikon Allah husuluhum shine su ko ganuwar da suka yi wannan ya cewa sun yi ganuwa wanda suka zagaye garinsu to sun yi tunanin wannan ganuwar za ta hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iya cin musu da aka su musulmai suna ganin ba sa iya fitar da su su kuma suna ganin suna da karfin da ba a iya fitar da su fa'atahumullahu min haisu hata su amma sai Allah ya bullo musu ta inda ba sa tunani ta inda ba sa zato wa qazafa fi qulubihim ru'uba Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu tsoro ya kama su yukhribuna buyutahum bi aidihi sai ga yasu da kansu suna rusa gidajensu wa aidil mu'minina mu'mine kuma suna kama musu wajen rusa gidajen su suna rusawa daga ciki mu'mine kuma suna rusawa daga waje Allah ta'ala ya karya waɗannan yahudawa aka fatattake su aka kore su daga garin su suka koma can ƙasar sham suka ci gaba da rayuwa Allah ya ce to fa tabiru ya ulil absar ya kuma abota hankula ku tsaya ku lura da abin da ya faru akan waɗannan yahuda na banin nadir lalle akwai darissa, akwai abubuwan koyo da yawa a ciki to waɗannan yahudawa ko waɗannan kafirai wanda Allah ta'ala ce shi ne ya fitar da su daga garinsu a malaman tafsiri da dama sun tafi akan cewa su ne yahudawan banin nadir a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya dawo madina ya iske a madina akwai yahudawa a lokacin da manzan Allah ya dawo ya iske larabawa da yahudawa a garin madina larabawa sun kasu gida biyu akwai ausu akwai khazraj amma dukkaninsu larabawa ne suna zaune a madina sai yahudawa su kuma yahudawa sun kasu gida uku akwai banu nazir akwai banu quraiza akwai banu qainuqa to da manzon Allah ya zo Madina ya same su kun ga su ne yan gari manzon Allah ya zo shi da sahabbai sun yi hijira sai raba wannan, dama su suka gayyato manzon Allah suka ce ya dawo garin su tunda an matsa mai a Makka suka yi imani suka musulunta suka karɓi manzon Allah to sai manzan Allah ya zama shugaba yanzu a Madina to manzan Allah bai kori Yahudawa ba da ce su tashi su bar gari ba sai ya ce ku zo mu yi sulhu da ku mu zauna lafiya da mu da ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba ku yi addinin ku mu ma mu addinin mu ba za mu taimaka mu wani yaƙe ku ba ku za kar ku taimaka mu wani yaƙe mu idan matsalar mu ta taso za ku kama mana in matsalar kusa ta su za mu kama mu mun yarda mun yarda sai aka yi wannan yarjejeniya sai aka zauna lafiya da dukkan waɗannan yahudawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su cikin yahudawa akwai wanda ake cewa banin nabir suna da unguwarsu a wajen garin madina za ta kai kamar mil shidda daga madina sai suka yi magarin ganuwa mutane ne kuma ma'abuta noman dabino suna da binne wanda suke noma suna da manoma ne sai suka yi magarin ganuwa ya zamanto in ba ƙunzu zai iya shiga garin sai sun yadda tonan suke zaune manzan Allah kuma yana cikin garin madina ana zaman lafiya to abin da ya haifar da faɗa tsakaninsu da manzan Allah akwai maganganu da yawa na malaman tarihi da kuma abin da ya zo na bayanin malaman tafsiri magana biyu za mu faɗa da wadda malam abubakar gumi ya kawo a radul azhan da kuma wata wadda al'imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya kawo a tafsirinsa shi malam abubakar gumi allah ya kara masa rahama ya ce waɗannan yahudawa Kun banin nazir su ne yahudawan banin nazir minal yahud wanda sun fito daga cikin yahudawa ne lamma na naqadul ahad lokacin da suka warware alƙawari allazi kana bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda maqadamihi almadina ala an la yakunu alaihi wala ma'ahu sun yi alƙawari da manzon Allah lokacin da ya zo madina cewa ba za su shiga yaƙi da manzon Allah ba shi ma ba zai shiga yaƙi da su ba ba za su taimaki waɗansu su yaƙe su ba su ma ba za su taimaki waɗansu ya abin gaba to lokacin da aka yi yaƙin farko tsakanin manzan Allah da mutanen maka a shi ne yakin badar ko da aka zo aka yi yakin badar sai Allah ya ba manzan Allah galaba sai ya ci nasara akan mutanen maka aka kashe kafirai manya cikin mutanen maka mutum saba'in aka kama mutum saba'in a matsayin fursunonin yaƙi to wannan sai ya ƙara sa tsoro cikin zukatan yahudawan nan suka ce to kun ga mutunan nan fi ƙarfi ke gare da haka kenan mu ƙara tabbata akan sulhun da muka yi da shi mu zauna da shi lafiya suka ce kuma shine annabin nan wanda aka ba mu labarin shi a littafin mu domin annabin nan na ƙarshe an ce zai dinga cin nasara a yaƙoƙinsa tun da hoga ya fara cin yaƙi to akwai alamun shi ne annabi so a lokacin ba su warware wannan alƙawari ba sai suka tabbata akan wannan alƙawari falamma ga za uhudan wa husimal muslimuna irtabu wa azharul adawa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to ana nan bayan shekara biyu sai kafiran Makka suka dawo yaki sai aka yakin Uhud shi yakin Uhud da aka yi sai aka dan samu matsala cikin sahun musulmai suka dan samu matsala daga farko manzon Allah ya tsaida su wani wuri suka ki tsayawa sai kafirai suka fara samun galaba akan su shi ma wannan yakin aka zo aka yi can jaras ba ka cewa ga wanda ya samu galaba an kashe musulmai saba'in an kashe kafirai saba'in to wannan ganin galabar da ganin musulmai sun ɗan samu matsala a wannan yaƙi sai shakku ya shiga cikin waɗannan yahudawa cewa to wannan ko ba shi ne annabin nan na ƙarshe ba domin ga shi an samu galaba a kan shi mun gane sai sai kamar rauni ne manzan Allah ya samu to ganin cewa manzon Allah ya samu rauni sai sai ga to ai wannan yanzu ba zai iya kama mana a yaƙi ba inda shi ma an zo an samu galaba a kan shi bari mu tafi wajen waɗancan mutanen wanda suka samu galaba a kan shi mu je mu alliance da su shi mu warware da shi kuna fahimtar labarin to sai suka tafi wajen makka sai suka tura shugabansu fara ba sayyiduhum ka'ab ibn al-ashraf fi arba'ina rakiban min al-yahudi ila makkah sai shugaban su yahudawan ana ce mishi ka'ab ibn al-ashraf sai ya dauki mutane 40 mahaya da wakai sai suka kama hanya sai makka fa atau quraishin suka je wajen qurayshawa fa halafuhum wa aqaduhum ala an takuna kalimatuhum wahida wa kana zalika al-majlis fil masjid wa akhadul mithaqa baina astaril ka'aba sai suka je suka ce to gabu mun zo mu ne yahudawan madina mun zo mai sulhu da ku ne mai alliance mai adu mai za a ce kawance da ku na yaki za mu warware wanda muka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gari yazo da mutane 40 ya samu mutanen makka akai wannan yarjejeniya a nan masallacin ka'aba a nan aka yarjejeniyar ga su ga ka'aba aka yarjejeniya kowa ya sanya hannu sun maraja ka'abu ashabihi ilal madina sai ka'ab ya dawo madina shi da mutanensa wanda suka je fa akhbara Allah ta'ala nabiyihi bima ta'aqada alaihi ka'ab wa abu sufyan fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatli ka'ab ibn al-ashraf fa qatalahu muhammad ibn maslama to sai Allah ya gaya wa manzan Allah ya ce to kai waɗannan mutanen da suka yi alƙawari da kai sun warware alƙawari. sun ma je sun yi sabon alƙawari da mutanen makka kuma shugabansu ka'ab ibn ashraf shi ya jagorance su suka je ga inda aka zauna ga abin da aka yi ga abin da aka yi mun gane to da manzan Allah ya samu labari sai manzan Allah ya tara sahabbai ya ce to mutanen nan sun warware mana alƙawari. amma yanzu laifi ya hau kan shugabansu da haka wa zai je ya kaso min shugabansu shi ka'ab ibin ashraf sai aka samu wani sahabi ana ce mishi muhammad ibn maslama sai ce shi zai ci sai ya tafi allah kuma ya bashi nasara ya kaso ka'ab ya kaso wannan shugaba na banu nadir to bayan an kashe Muhammad ibn Maslama sun ma'amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nas bil masir ila bani Nadir wa kanu bi qaryatin yuqalu laha Zahara fa adanu bil harbi wal qital bayan an kashe shi sai ko manzo Allah ya ce a je a yake su mutanen garin sai manzo Allah ya bada umarnin cewa maza maza kowa ya shirya a je a yaki mutanen Banin Nadir saboda abinda suka yi na warware alƙawari to lokacin da su mutanen banin zai suka ji labarin manzan Allah zai zo ya yaƙe su to sai suka yi nufin su gudu tun daga manzan Allah ne ya tuhu. sai munafikan madina su ubai ibn salun sai suka rubuta musu wasiƙa suka ce kar ku ji tsoro ku yi zaman ku muna nan mu za mu kama muku akan manzan Allah kar wanda ya tafi ko ina ku yi zaman ku kun sai suka wata sai suka fasa guduwa suka jira za a kawo musu gudunmuwa don a gwabza yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam summa innahum ajmahu ala al-gadr bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi an yakhruja fi salasatin min ashabihi wa yakhruja ilayhim salasatu min gilmani bani nadir wa azamu an yakhruju wa ma'ahum al-kanajir ku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Mun kharaja ma'ahum فكشفت امرأة imra'atun منهم minhum amrahum bi irsali من rajulun مسلم لأنهم ansar الجدر برسول annahum صلى الله gadara وسلم to bayan wannan laifi kuma da suka yi na kulla kawance da mutanen makka sai kuma suka yi yaudari manzan Allah suka nemi su yaudari manzan Allah cewa suna gayyatar manzan Allah ya zo a tattauna amma ya taho da mutum uku su ma za su turo mutum uku a zo a tattauna a fahimci juna tsakaninsu da manzan Allah sai manzan Allah ce to za mu zo ashe su kuma a planin ɗinsu shi ne a samu waɗansu ɓoye da makamai in manzan Allah ya zo da mutum uku kuma shi ba yaƙi ya taho ba su kuma sun shirya yaƙi kawai sai a samu waɗansu sai su afkawa manzan Allah da shi da wanda ya taho sai a kashe su to sai aka samu wata mace musulma a cikinsu sai ta ji labarin abin da za a yi sai ta samu wani mutum cikin mutanen madina musulmi ta ce to kaji kaji abin da mutanen banu nadir suka shirya maza ka gaya wa manzan allah to sannan mutum ne sai ya zo sai ya faɗa wa manzan allah cewa ga abin da mutanen banu nadir suka shirya sai manzan allah ya fasa zuwa wurin maimakon ya zo sai ya ce to lallai waɗannan mutanen aje a yaƙe su to shi kenan sai manzan Allah ya shirya aka je aka yaƙe su da aka je sai aka kewaye garinsu manzan Allah bai shiga ba aka kewaye garin da sojoji su kuma suna ciki an ce sai da aka yi kwana shidda manzan Allah yana kewaye da garin to a cikin wannan halin ne faƙadafa Allah ta'ala fi qulubihim ru'uba sai Allah ya sanya tsoro a cikin dukatansu sannan kuma wa ayyasu min nasril munafiqina lahu suna ta sauraron munafikai su kawo gudunmuwa kuma sai ba su kawo gudunmuwa ba munafikan da suka suka ce kar ku tafi za mu taimaka muku da kuma suka ga manzon Allah ya zo ya kewaye garin sai kuma ba su zo ba to sai suka ga an kewaye su kuma taimako bai zo ba faƙalu ne rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-sulhu Allah a zo a yi sulhu a zo a yi sulhu fa'aba alaihim illa an ya kharuju min almadinati ala ma ya'muruhum bihi sai manzo Allah ce ba wani sulhu Sulhu mu ɗaya ne ku tafi ku bar wannan garin ku fita daga wannan garin ku ta inda za ku kuma in za ku fita mu ne za mu ba ku umarnin yadda za ku fita idan ba wannan ba to ba wani sulhu fa qabilu zalika fasalahum alal jala'i wa ala anna lahum ma aqallat al-ibil min amwalihim illa al-halaqa wa hiya as-sila wa ala an yakhluwa lahum diyarahum wa iqaruhum wa sa'ir al-amwal to sai suka tattauna suka gaba wata mafita kawai mafitar shikenan kawai su karba wa manzon Allah a haka to sai manzon Allah ya ce to shikenan mun yadda ko ku fita gaba ɗaya ku ku bar garin sannan in za ku fita an hana kowa ya fita da dukiyarsa sai dai an ba kowa dama ya ɗauki dukiyar da raƙumi ɗaya zai iya ɗauka a cikin dukiyar kuma banda makamai kowa ya aje makamin shi amma ko ne ka cika abinda raƙumi ɗaya zai iya ɗauka ka fita da shi duk abin da ya rage ku bacci a nan cikin garin ta zama dukiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake ce ma fai'u za mu zo bayani a nan gaba akan ta to mutanen da suka duba sai ga in ba haka din ba to kashe su za'i. da haka sai suka yarda cewa kowa ya ɗauki abin da zai iya ɗauka na raƙumi guda da tattare nashi nashi ya garin. mun gane to shi ne sai suka yarda da haka wa kullu ahli baitin lahum jamalun ba'ir ma sha'u min mata'ahum da haka kowane gida aka ba su izinin su dauki kayan raƙumi ɗaya sauran kuma duk su bar sha'anin wani nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya fa fa'alu zalika abinda ya rage kuma ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai waɗannan mutanen suka yi haka wa kharaju min al-madinati ila sham wa ila azra'at wa ariha illa ahli baitaini min abil haqiq wa alihin wa alihuyin ibn ahadab wa innahum lahiqu bi khaybara wa lahiqat ta'ifatun bil bil hira fa dhalika qawluhu ta'ala to shikenan sai suka zo suka shirya kowane gida sai su haɗa sai su hada kaya guda sai su fita to ne da za su fita ɗin don baƙin ciki kada su bar gidajensu a tsaye musulmai su zo su gada sai suka dinga roshe gidan da kansu kun fahimta sai a ce a ciro tagan nan sai a cire taga sai a ce a balle kyaure sai a balle kyaure sai a mai da gidan kango manzala ce duk abin da za ku yi ku yi ku gaba ku ta su suka wannan ta'addanci shi ne Allah ce suna rosa gidajen da kansu daga baya kuma musulmai suka shigo garin su kuma suna faffasa inda ya kamata su fasa don su samu hanya inda za su iya wuce da sauransu to haka waɗannan mutane suka tattara ya nasu ya nasu suka fita daga madina sai suka nufi ƙasar sham sai suka nufi sham an ce ban da famili biyu a cikinsu akwai wani famili da ake ce ma abul haƙiƙ da kuma alihuyi huyi ibn ahdaf an ce su wannan ba su shan sham ba sai suka tafi haibara wani gari ne shi ma na yahudawa ana ce mai haibara. sai suka tafi nan sai suka je suka haɗu da wani ƙungiya na alhira fa zalika qawlu ta'ala shine abinda Allah yake nufi da yace huwal ladhi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitabi Allah shine wanda ya fitar da su wannan fitarwar da aka yi musu to Allah ta'ala ne ya fitar da su da ƙarfin ikonsa mun fahimta wannan shine abinda shi ya zo cikin tafsirin ranar azhar na malam abubakar kuma cewa wannan shine dalilin abinda ya hada su har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su ibn kasir rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa ya kawo wani labarin ya dan sha da wannan lokacin da manzan Allah ya dawo Madina ya yi sulhu da mutanen Banu Nadir ya yi sulhu da su akan taimakon juna da kuma kama mu juna da barin yaƙar juna da barin shiga a yaƙi wani ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu to yi wannan alƙawarin da su to ana cikin wannan alƙawarin sai aka samu waɗansu mayaudara suka zo wajen manzan Allah suka ce sun musulunta da suka ce sun musulunta manzan Allah ya yi farin ciki da su da za su tafi gida sai suka ce a ba su malamai wanda za su je su koyar da su addini sai manzan Allah ya ba su mutum saba'in sai ga sunan ku je ku karantar da su addini sai suka to ashe mutanen nan mai wadara ne akan hanya sun dora mutane saman duwatsu da kibiyoyi cewa da an zo wurin kawai su ci gaba da sakawa malaman nan da manzan Allah ya bada harbi da kibiya su kuma ba san abin da aka shirya ba kawai ana cikin tafiya kawai sai suka ji kibiyoyi na sako musu kamun ka ce kwabo sun kashe mutum 69 sai sahabi ɗaya kawai suka bari wannan sahabin Allah ya ce makai shi ya tsallake ana ce mai amur ibn umayya ad-damri Allah ya kubutar da shi suka wuce suka bar gawawaki shi kuma ne yana tashi sai ga to bari ya dawo gida ya gawa manzon Allah abin da ya faru ya to kan hanya kawai sai ya gamu da waɗansu mutane su biyu to kun ga me zai yi tunani ai zai tunanin waɗancan mutanen ne da haka yana ganin mutane biyu ne kawai ya ɗauka makiya ne sai kawai zara takobi kawai ya musu kamun ka ce kobo Allah ya ce maka ya kashe biyun nan sai ya kama hanya ya tafi madina yana zuwa ya je cewa manzon Allah ga abin da ya faru waɗancan mutane dai kan an kashe su amma shi ya samu ya kubuta ya gudu har ma akan hanya ya gamu da waɗansu mutane su biyu ya kashe su ashe mutanen nan guda biyu da ya kashe ba sa tare da waɗancan mutanen wanda suka yaudara mun gane su ɗan wata ƙabila ne daban kuma wannan ƙabilar ma akwai ƙawance tsakaninsu da manzan Allah kun ga an kashe ‘yan gida nan, to sai manzan Allah ce tutun da haka ne an yi kuskure bari mu biya diya waɗannan mutanen guda biyu sai ce zai biya diya to kun ga tunda yana da kawance da banin nadir za a biya diya su ma za su ba da gudunmuwa sai manzo Allah ya ce bari in je wurin banin nadir su kawo su sai ya hau doki da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Ali sai suka tafi unguwar waɗannan mutane banin nadir yaje suka gaisa lafiya lafiya a gaisa sai ce to kun ji kun ji abin da ya kawo ni mutune na ya kashe waɗansu mutane su biyu za mu biya diya akwai kawance tsakaninmu za ku ba da gudunmuwa kun sani haka ake suka ce i eh, to ku kawo ku za mu biya diya sai suka ce to a ɗan yi haƙuri manzan Allah a saurara za mu je mu tattaro abin da muka iya haɗawa sai mu kawo to sai manzan Allah ya sauna jikin wata itaciya da shi da su sai na abubakar sai na umar a wata ruwa jikin wani bangon wani gida to su kuma suna tafiya an ji an fara tattarowa sai shaidan ya ziga su sai shaidan ya nuna musu to ai ku wannan mutumin yanzu da ya zo ya ce ku kawo diya ku mu kashe mutumin nan kuma mutumin nan fa ku ne dole ne ta sanya kuka yarjejeniya da shi to tun daga dama ta zo yanzu su uku ne kawai me zai hana a kashe shi kawai shikenan kowa ya huta to ya za a kashe shi sai suka ce abinda za a tun da yana zaune ƙarƙashin itaciya a samu wani ya lallaba ya hau itaciyar ba tare da ya sani ba da ƙatan dutse sai ya je setin kan manzan Allah sai ya sako dutsa to wa zai yi haka sai aka samu wani cikinsu sai ce shi zai hau sai suka amince ya hau an samu wani mutum mai hankali a cikinsu ya ce a'a ni ina ba ku shawara kar a yi haka sai suka rinjaye shi suka ce a yi haka to kamun aje a samu dutse wannan mutum ne ya hau itaciya sai Allah ya sanar da manzan Allah cewa to kai fa kashe ka ba ake so a yi za ka tashi kai tafiyarka to kaga idan manzan Allah ya nuna kawai zai tafi suna iya cewa ya za a yi tafi sai manzan Allah ya tashi kamar zai kewaya bai ma gaya musu abubakar ba kawai sai ya suna ne kawai sai ya tafiyar shi sai majina su abubakar suna ta jira manzan Allah zai dawo zai dawo bai dawo ba sai suka ce to suka ce to mun yi gaba sai suka taho suna tiya suna tambaye shi ina manzan Allah sai suka game da wani mutum ne ka ga manzan Allah ya ce eh yanzu nan daga zai shiga Madina sai suka gane manzan Allah to Madina ya to sai suka yi maza suka biyo shi to suna zuwa suka ce ya akai sai manzan Allah ya ce kun ji kun ji abinda Allah ya sanar da ni kashe ni ba za su wai wani zai hau saman dutse a bashi dutse ya jeho to shine sai manzo Allah ya ce to mutanen nan kun ga sun yi yaudara sun ki ba da gudunmuwa kuma sun yi yunkurin kashe ni a je a yaƙe su to shine sai manzo Allah ya hada rinduna sai aka tafi aka ya garin kafin ya je manzo Allah sai rubuta musu wasiƙa ya ce to tunda kun yi haka ina umurta ku ku bar garin nan ku yi tafiyar ku ku tashi daga madina ku tafiyar ku sai munafikai suka rubuto musu takarda suka ce za mu taimaka mu kar ku tafi shiru manzon Allah ya ji ba su tafi ba sai ya taho to shine yazo aka zagaye garin karshe suka yi sulhu akan cewa su fita amma kar su fita da kuɗi kar su fita da komai sai kayan da raƙumi ɗaya zai iya ɗauka amma duk abin da ya rage a garin to ya zama mallakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yarda da haka to shine sai suka kama fita suna fita to wannan shine abin da ya faru da su mutanen banin nadir akwai waɗansu bayanan ba wannan ba amma dai wannan su ne suka ɗanfi kusa-kusa daga cikin abubuwan da malamai suke faɗa to shi ne Allah yake ba da labari a cikin wannan sura Allah ya ce huwan lazi a kharajar lazi na kafin Allah shi ne wanda ya fitar da waɗannan waɗanda suka kafirta min ahalil kitabi cikin ahalil kitabi min diyarihim daga cikin gidajensu da awwalil hashari a kora ta farko kora ta biyu sai da umar ya musu kora ta biyu a zamanin yana khalifa ya kore su da kai bara sai zamanto an kore yahudawa gaba ɗaya sun bar jaziratul arabi to kaga wannan yana maka yahudawa an dade ana kore su su je na duk inda suka je sai sun kulla sharrin da sai an kore su miyagun mutane ne suna da munanan ɗabi'u sai da ya kai ga a duniya sun rasa inda za su zauna sun tafi nan an kore sun je nan an kore su suka je suka cika kasashen turai wani shugaba da aka yi na Jamani adolf hitler daga waɗannan mutanen in aka bar su za su rena musu wayo da yawa ya kulla yaƙi ya ce duk inda mai yudu yake a kashe shi aka yi ta kashe su aka yaƙin duniya na biyu sannan ne aka ce to mutanen nan dai a zo a samu musu inda za su ɗan tsugunna aka kawo su ƙasar Falasinu, aka yanka musu ƙasa da ƙarfin tsiya aka ce su zauna Ka yau su ne suka zo suka mai kasar suke kashe falastina masu kasar na asali a kun gane to haka yahudawa suke so lokacin sai na umar an musu kora ta biyu amma wannan wanda manzon Allah ya musu ita ce kora ta farko shi yasa ya Allah ce li awwalil hashr wannan kuma yana nuna mana mu'jiza ta alqur'ani lokacin da ayar nan ta sabka ai ba ai kora ta biyun ba amma sai Allah ya ce za a yi musu kora ta biyu kuma Allah da iko sai aka zo aka yi ta biyu sai alkur'ani ya bada labari kamun abin ya faru kuma sai abin ya zo ya faru yadda alkur'ani ya bada labari haka Allah ce shi Allah shi ne wanda ya fitar da su daga cikin gidajen su kora ta farko ma zanantum an yakhruju musulmai lokacin da suka tafi ba sa tunanin za su iya fitar da waɗannan mutanen daga garinsu. su ba sa tunanin haka suna ganin ƙarfinsu bai kai su kori yahudawan nan ba saboda yahudawan suna da makamai suna da shiri ga ganuwa sun yi sun kewaye garinsu. wazannu annahum mali'atuhum husuluhum su kuma yahudawan banin nazir sun yi zaton cewa wannan ganuwa da suke da ita za ta ba su amincin da ba za a kore su ba mun fahimta fa'atahumullahu min haisu lam yahtasu sai Allah ya zo musu inda ba sa tunani don kai ganuwa sai a ce Allah bai iya fitar da kai waye kai wa qadafa fi qulubihim ru'ba ta inda Allah ya biyo musu shi ne, Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu tun manzan Allah yana zuwa ya tsaya sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu to manzan Allah dama in ya taho zai tafi yaki ya rage tafiyar wata guda da mutane Allah yake jefa tsoro cikin zukatansu kafin ya zo to balle ya zo sai suka karaya tsoro ya kama su inda suka tsohon a suke tuwaya za mu jama'a wannan tsoron shi ne ya ba manzan Allah ƙarfin gwiwa da suka ce a yi sun ya ce ba maganar sulhu sai dai ku fita saboda tsoro ya riga ya kama su dole suka yadda da sulhu manzan Allah suka yadda za su fita ɗin sannan a fitar kuma ba za su fita da dukiya ba sai dai kowa ya fita da abin da raƙumi ɗaya zai iya ɗauka Allah ya ce buyuta buyutahum bi wa aydil mu'minina sai ga waɗannan yahudawa na banin nazir? suna rusa gidagidansu suna rusa gidajensu da kansu a balla taga a balla ƙofa, suna rusa gidajen wajen kan musulmai su su amfana wa aidil mu'minina haka su ma mu'mine da suka shigo garin suka taimaka wajen rusa gidajen don su sanya ma waɗannan kafirai haushi a cikin zukatansu don su nuna musu cewa su ba ta wannan suke ba fa'atabiru ya ulil absar Allah ya ce to ya kuma abota hankula wannan labarin ya zama abin izina gare ku ya zama wa'azi ya zama abin lura ai fattaizu ku wa'aztu bi halihim da halin da waɗannan mutanen suka samu kansu wala tabjiru kar ku yaudara wala ta'tamidu ala ghairi llahi kar ku dogara ga wani wanda ba Allah ba wal itibaru ma'khuzun min al umur wal mujawaza min shay'in ila akhir ولهذا سميت الإبرة إبرة لأنها تنتقل من العين إلى الخد وسمي علم التعبير لأن صاحبه ينتقل من المتكين إلى المعقول والألفاظ عبارة لأنها تنتقل المعاني من لسان العاقل إلى العقل المستمع to wannan shine abin da ya faru da su waɗannan Allah ta'ala ya ce a cikin wannan akwai abin lura menene abin lura abin lura yana da yawa cikin wannan wannan yana nuna mana makircin yahudawa da yaudarar da suka yi da kuma yadda allah ta'ala ya kama su ya lalata wannan yaudara ta su, ya zamanto an kunyata su sun gudu sun bar garinsu suna ji suna kallo to haka duk wanda zai ha'inci allah ko yaudari addinin allah kowaye shi ko mun karfinsa sai allah ya karya shi kowaye sai allah ya karya shi sai dai kawai Allah ya mai talala musu akwai abin da ake ce ma talala ku? Allah ya kyale shi ya ta zalincin sai ya ci abin da yake yi amma ranar da Allah ya tashi kama shi kamun ba zai yi kyau ba shi yasa wannan ƙasa Isra'ila da kuke gani tana wannan ta'addancin tana wannan zalincin ku kyale ta ranar da Allah zai kama ta sai ka tausaya musu kamun ba zai yi kyau ba Allah ya da mu to bi Allah ya ce gaba ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو في الآخرة عذاب النار الله يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا wala hum fil akhirati azabun nar Allah ya ce wannan kaga wannan hukuncin da aka dauka a kansu an bayi musu mai sauki amma ya musu mai sauki ne Allah ya ce walaula an kataballahu alaihimul jalaa ba dan Allah ya hukunta cewa hukuncin su shine a kore su daga garin ai alkhuruju min alwadani a kore su daga wannan gari shine hukuncin su to ba dan Allah haka ya hukunta ba la'azzabahum fid duniya, da Allah ya azabtar da su a nan duniya bi qatalin wa sabiyin ta hanyar kisa da kuma kama su a matsayin bayi kama ba'ala bi quraiza min al-yahud ba da gazwatil ahzab bainahuma sanatani kamar yadda Allah ta'ala ya musu yahudawan banu quraiza kuma su wannan musu mai sauki su yahudawan banu quraiza kashe su aka su da aka je za a kore su kawai abinda su ya nuna shine a kashe su dan manzon Allah ma ba shi hukuncin ba Sa'ad ibn Ubada yace ya musu hukunci Sa'ad ibn Ubada yace nayi hukunci akan su shine duk wanda ya balaga a cikin su a yanka shi to kaga aka yanka su kuma sannan kuma za su je lahira su iske azaba to kaga su banin nadir ai an musu mai sauki ma ne, cewa aka yi kawai su tafi shine Allah yace ba dan haka muka hukunta ba to da mun adabtar da su a nan duniya mu sa a yanka su sannan wani hum fil akhirati azabun nar a lahira kuma su gamu da azaba mai raɗaɗi ta Allah zalika zalika bi annahum sha'allaha wa rasulullah wa man yusha'allaha fa sha shadidul iqab Allah ta'ala ya ce zalika waɗannan mutane an musu haka ne bi annahum shaqullaha wa rasulahu domin su sun kasance sun saba ma Allah sun saba wa manzon Allah fa asabahum ma asabahum zalika sai abinda ya fada musu ya fada musu to ba wai su kadai ba wa man shaqillaha fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya saba ma Allah falyakun ka'inan man kana kowaye shi wadda huli zalika zalika azabun shadid Allah sai ya masa azaba mai raɗa kowaye ya saba ma Allah ba wai sai yahudawa ba ba sai yahudawa ba duk wanda ya saba ma Allah to Allah ta'ala ya ce za a yi mashi azaba azaba mai raɗa da haka mu ya saba ma Allah mu ya saba wa manzan Allah a matsayinmu na al'umma a matsayinmu na ɗaiɗaikun mutane kai a karan kanka karka yadda kai abinda za ka saba umarnin Allah karka yadda kai abinda za ka saba umarnin manzan Allah a matsayinmu na al'umma a unguwa ko a gari ko a jiha ko a ƙasa kar mai zai saba ma umarnin Allah in kawo aka yi to Allah mai girma da ɗauka zai kawo azaba mai raɗaɗi ta danna mutane mun fahimta Allah shirye da mu sai Allah ce ni gaba ma qata'tum min linatin aw taraktuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah fa bi'idhnillah wa liqdi al-fasiqin na'am yana cikin abinda aka rusa musu waɗannan mutane na barin nadir da binnansu itatuwan da binnansu mutane ne manoma sai Allah sai Allah ya bada umarni cewa duk a da nan su to lokacin da ake wannan fille da binnan sai waɗanda ba su fahimci addini ba sai suka ce to wannan an samu tabka da warwara kenan shi Manzan Allah yana cewa a yakin sa ba a taba icce ba a sare itatuwa to kuma ya yau ya zo yana bada dama ana sare da nan mutane mun gane a waɗansu ruwayin ma amina waɗansu daga cikin sojojin musulmi sun ɗan samu damuwa ya za mu je muna fille musu bayan kun ba yin haka a jihadi sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya Allah ya ce ma qana'atun min ce, abinda kuka sare na dabillai aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha da kuma wanda kuka bari suna tsaye akan tushen su wa bi iznillahi kun wannan da izinin Allah ne ba laifi bane ba Allah ne ya da haka din wal yukhziyal fasiqina kuma kun yi haka ne dan ku cusa baƙin ciki ga zakatan waɗannan mutane fasikai mutanen banin nabi an sai ga ana sare musu da bido za su ji za su ji zafi to an yi haka ne dan a cusa jin zafi a cikin zakatansu da haka malamai suka ce cewa in an je yaƙi. ba a sare itatuwa wannan shi ne asalin dokar yaƙin musulunci amma idan akwai wata maslaha wadda za ta sanya a sare wani icci na wani gari da aka kai ma yaƙi to babu laifi ana iya kamar rundunar yaƙi ta zo waɗansu wurare itatuwa sun kare da wakai ba su iya bi ko motar yaƙi ba ta iya bi to wannan sai a sare don a samu hanyar da za a ba a shiga amma idan ba wata maslaha to ba a taɓa iccen mutane ba a taɓa wurin shan ruwansu yana cikin dokokin yaƙi da musulunci wannan wanda aka yi a banin nabil da umarnin allah ta'ala aka yi sannan kuma akwai maslaha a ciki to sai waɗannan mutane suka tattara ya nasu ya nasu kowane gida suka ɗauki kayan raƙumi guda suka fita suka bangare. sai aka baggarin ba komai yanzu ya zama kango sai gidaje ba kowa sai dukiyoyin da suka bari sun bar su a nan ba su ɗauka ba to sai aka zo aka tattara wannan dukiya gaba ɗayanta to wannan dukiya yanzu ya za a yi da ita to shi ne Allah ta'ala sai sabkar da aya cewa wannan dukiya ga sunanta kuma ga hukuncinta Allah ya ce ni وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير نعم الله يشيء وما أفاء الله على رسوله منه وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce wa ma afa abinda Allah mai girma da daukaka ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minhum ay min amwali banin nadir na dukiyar waɗannan mutane banin nadir wa ma aujabtun alaihi to dukiya ce wanda aka samu ba tare da jidin ku musulmai ba ba tare da kun yi jibi wajen samu ta ba don ba aka akai ba kawai an zo an kewaye gari ne suka fita kun ga ba wani jibin da musulmi suka yi sannan wala rikabin ba a hau wani abin hawa ba ba a hau doki aka yaƙi ba ba aka akai ba ko bai akai ba walakin nan la yusallidu rusulahu alaman man sai dai Allah mai girma da iko yana ɗora manzansa akan wanda ya so daga cikin bayansa ta wannan hanyar wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai akan kowa to irin wannan dukiya ita ake ce mafai'u shine dukiyar da musulmai suka samu ba tare da an yi wahala ba idan an gwabza yaƙi ganima ake ce mata zaka ji an ce ana rabon ganima idan aka tafi yaƙi sai da aka yi jibi sai da aka gwabza yaƙi aka hau da wakai, aka hau raƙuma aka sari mutane aka yi sara aka harba bindigogi in a yanzu ne to duk da aka samu wannan sunanta ganima za a raba ta har da sojojin da aka je yaƙi amma idan musulmai suka fito yaƙar waɗansu mutane sai mutanen nan suka tsorata suka ruga suka bar dukiya ba a yaƙi ba ba a sari kowa ba a yi jibin komai ba kamar yadda yanzu na aka zo banin nazir suka Allah ya sanya tsoro cikin dukatun suka gudu suka bar kayansu da dukiyoyinsu to irin wannan dukiyar ba ganima ake ce mata ba ita ake ce ma fai'u to ita wannan ba a ba kowa kwandala a ciki abinda aka samu 100 bisa 100 na manzan Allah ne mun gane na manzan Allah ne to sai aka tattara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 masakin wabnis sabil kai la yakuna dulatan bainal agniya bainal agniya minkum wama atakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah ya ce ma afa Allahu dukiyar nan da Allah ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli alqura ta mutanen garin nan na banin nazir to ku sojojin da kuka je wannan yakin ba ku da kaso a ciki ba ganima bace fai'u ake ce mata da aka falillahi ta Allah ce wa rasuluhu na falillahi walir rasuli afwan walir rasuli ta Allah ce walin rasuli ta manzan Allah ce wal zil qurba manzan Allah zai raba ya ba danginsa wal tama da marayu wal masaki ne da miskinai wabin sabili da kuma ɗan tafarki za a raba a ba waɗannan ne kai la ya kuna dulatan bainal adniyai don kada a takaita dukiya a hannun mawadata kawai take kewayawa a na raba a ba miskinai su masu ɗan samu wa ma atakumur rasulu zuhu, duk abinda Allah ya baku idan manzon Allah ya zo raban da tunda ba ganima ba ce ba kaga manzon Allah zai ba wanda ya ga dama ne to in ya baka Allah ya ce zuhu ka amsa wa ma nahakum an hufantahu in ya hana ku karka ce ko manzon Allah ya baka ba dama ka da rabo a ciki da manzon Allah ya tashi rabo duk mutanen mutanen Makka ya ba muhajirai saboda su ne talakawa an ce a cikin mutanen madina mutum uku kaɗai manzan Allah ya ba wani abu kaga ba su yi ƙorafi ba su yi komai ba Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu in an baka ka amsa wa ma na hakun an hukunta wani ba baka ba shikenan baka da rabo da ba ciki ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah ya kasance mai tsananin azaba ne ga wanda ya wanda ya zama bai jin tsoron sa to wannan shi ne yadda ake raba ita wannan dukiya don haka idan aka samu wannan dukiya za a tattara ta to su malamai suka ce sai a sa ta gida biyar kashi ɗaya sai a ce lillahi ga na Allah to wannan na Allah ɗin ya amuru fihi ma ya sha'u manzan Allah an ba shi wuka da dama yadda yake ya raba ta yadda yake so na Allah ɗin mun gane yusrafu fi fi imaratil ka'aba su malamai sannan kuma za a ɗauka ciki a gyara ɗakin ka'aba wailal asakir wa subur sannan za a sanya su a sojoji a sai makaman yaƙi da kuma waɗansu ayyuka wanda na maslahar musulmai ne kamar gina hanyoyi da makamantansu to nan kashin Allah yake ƙarewa walin rasuli sai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma na manzan Allah manzan Allah yana raba ma danginsa yana yana yin amfani da shi wajen biyan bukatunsa a waɗansu ruwayan an nuna manzan Allah yakan sai abincin da zai mai shekara a cikin gida sai ya aje da irin wannan kuɗin sai wani zil ka kaga yanzu an samu kashi nawa kashi ɗaya Allah kashi ɗaya manzan Allah to sai ƴan uwa na manzan Allah kashi na uku kenan shi kuma wannan ana raba ma banu hashim da banul mutallif su ne waɗanda ba sa cin sadaka to sai a ba su wannan dukiyar walyata ma kashi ɗaya kuma sai a ba marayu amsan marayu ko su ne yara ƙanana wanda iyayensu suka rasu iyayensu maza to shi ma sai a ɗauka ciki a nan ba su a biya kudin karatunsu a sai musu taggo a sai musu riguna a sai musu abinci a sai musu bukatunsu ne da gobe kashi na hudu wal ne, sai miskinai su ne talakawa wanda ba su da shi su ma sai a ba su a ciki wabnis sabil sai kashi na biyar din a ba ɗan tafarki su ne matafiyan da suna tafiya guzurinsu ya yanki sai a ɗauka ciki sai a ba su a ce su kudin mota su ila gida to wannan shi ne yadda ake kasa wannan dukiya ta fai'u manzan Allah zai kasa ta gida biyar sai a ɗauki ta Allah a ɗauki ta manzan Allah yanzu da ba manzan Allah in aka samu irin wannan dukiyar ya za a yi haka za a kasa ta gida biyar ta Allah za a sanya ta wajen gina masallatai gina makarantun islamiyya a gina asibitoci gina hanyoyi ayyuka na al'umma gabaki daya na manzan Allah in an gane dangin manzan Allah kusan yanzu manzan Allah akwai dangin shi na jini sai dai ba a gane su eh, a yanzu suna da raye zuriyar shi ba sai dai ba a iya gane su waɗanda suke fitowa suna cewa su jikokin manzan Allah ne mafi yawancin su yan fuwon nan ne yawancin su yan fuwon nan ne ba da gaske bane ba shi yasa dan kodo ya ce duk wanda ya ce shi dan uwan manzon Allah ya sai a ce to zo faɗi iyayenka to sai ya zauna ya ce ni ne dan wani shi kuma dan wani shi kuma dan wani a ta tafiya har aje ga manzon Allah sai a ba malamai masana nasaba su duba su ga haka ne in haka ne sai a ce eh wannan ya tabbata dan uwan manzon Allah ne in bai tabbata ba za a ce to kai ka mare ni manzon Allah da kace kai dan uwan shi sai a hukunta mutum to idan an iya gane su idan an iya gane su za a ɗauki wannan kaso na manzan Allah sai a ba su. mun gane in an iya gane sai a ɗauki kasan manzan Allah sai a ba su Su ne nazil qurba to ya tama kuma ai yanzu akwai su ko akwai ya tama akwai miskinai akwai ibn sabil to kaga wannan su ba to har ko yanzu aka samu fai'u haka za a raba irin wannan dukiya a wannan tsarin mun fahimta wa alaikum salam na kashi shida a'a lillahi walin rasuli wali zilkurba wali yatama wal masakin wa ibn sabi ka da in an cire na hmm, ba ɗaya ba ne ba afuwan <clears throat> ne na tauni na baro abin gaɗin tun farko ina aka zo biyu za a raba ta dukiyar sai a fidda ta Allah ta manzan Allah to wannan ta manzan Allah ita ce za a kasa gida biyar su kawai ka cire ta Allah sun zama shi daɗi wannan wadda ta rage ta manzan Allah ita ce za a raba gida biyar haka ne Allah sa mu dace to Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum an hufantahu abinda Allah ta'ala ya umarce ku wai abinda manzon Allah ya dauka ya baku ku karba abinda kuma bai baku ba to ku yi hakuri ba ku da rabo ne a ciki wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah yana da tsananin hukuba liman khalafahu fi awamirihi aw nahyihi ga duk wanda ya saba ma umarninsa na ayi ko kuma umarninsa na abari da haka mu ji tsoron saba ma umarnin Allah mai girma da to wannan kaji ne abin da ya faru da banin Nazir? da kuma yadda aka raba dukiyar da aka samu a wurin idan Allah ya kai mu gobe za mu ji su kuma munafikai akwai kun san munafikai sun ce ga mu za mu zo ku to za mu ji su kuma ya al'amarin su ya kasance insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu ladar inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna ƙara wasuli da ibadunmu da kuma karatuttukanmu duka da wannan karatu da muka yi a yanzu muna roƙon Allah ta'ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu da jiharmu da sauran jihohi na musulmi baki ɗaya Allah ka yaye mana fitintunu da tashin hankali ka amintar da mu a ko'ina a kowane lokaci Allah ka tsare mu da tsarewarka ka tsare mana garuruwan mu ka tsare mana al'ummar musulmi a duk inda suke Allah ka ƙara kawo mana sauki a cikin al'amura na rayuwar mu ka tausaya mana ka ƙara sauƙa mana halin tsada na rayuwa wanda muke a ciki Allah mu iko ne akan haka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya ka ba su ikon amfani da ita wajen yi maka da'a waɗanda suka rasu a cikin mu Allah ka ji kansu ka yafe musu ka gafarta musu mu kuma da muka rage Allah ka ba mu ikon cika da imani in lokacin mu ya zo masu bukatu a cikin mu Allah ka biya mana bukatun mu gabaki daya bukatun mu wanda babu alkhairi a ciki ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira ka biya mana subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما Wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين